ויהי בראשית ממשלת ירושלים, ויקנא דוכוס אחד על ירושלים ועל עמו, והיה על ירושלים ובכל ממשלתו, עמו, ויהצר עליה, ויבן דייק, ולא נתן לאיש לצאת ולבוא. ויחיו במצור ימים רבים, ויחזק עליהם הרב. ותיבקע העיר, ויבוא הדוכוס ירושלים, ויחזק עליה ויתפסיה, וכל ערי מצודות ביהודה. ויתנו יד תחת ידו, ויעבדוהו. וישם את כיסאו מעל כיסא המלאכים אשר היו בירושלים, ויעש חיל, ויח את ישראל, וירעש את ארצם, ויקח את אוצרות בית ארוני ואת אוצרות המלך ויתן עונש על הארץ ולא יכלו בני יהודה ובנימין לשאת את ראשם ויקנאו ויבץ עם שרה ורוזנה והם הרשיעו לעשות ויאמרו זאת העצה היוצא לנו, ניתנה הארץ למורשה, ומבנותיהם ניקחה לנו, ותהי נפשם להם לשלל. בזאת יאותו לנו האנשים, ונהיה לעם אחד. ויתבו דבריהם בעיניו ולא איכר כי חפץ בבת יעקב וישלח ויקרא לכל אנשי יהודה וירושלים ויבואו כולם אל המלך ויאמר להם המלך שימו אלי אבירי לב הרחוקים מישועה אל אנוכי ומושב אלוהים ישבתי אפס כמוני ומושיע עין בלתי מגיד מראשית אחרית את אשר לא נעשו אומר רצתי תקום וכל חפצי אעשה ונתתי עצתי וציון ותפארתי על ישראל אין חפץ המלך במוהר כי אם בשלל צבעים רקמה רחם רחמתיים לראש גבר שימי זאת בה ישראל העדינה היושבת בבית מכלל יופי וטובת מראה כי תהיינה לאיש כעצמת חברך Haviota Elahive Diana Steele Loyas Rubeinai Almana Grusha Lotikahu Ki Imbetula Meamav Shimuzot Beit Yaakov Hinetz Rafticha Lovechasef ובחרתך, ואם לא פתוחות אוזניך, דע את אשר אעשה לך. בחורך וחרב אהרוג, ושריך ושופטיך למרמס אתן. וישיבה ידי עלייך, ואשרוף כל מבצרייך. הנה אלמדך להועיל בדרך זאת תלך וצאו עצה ודברו ויתן להם זמן שלושה ימים ולא דיברו לו מיתו ועד רע ויצאו ממנו שרים וזועפים, ויראו אותו בני ישראל ברע. ולא היה בהם ידיים, לנוס הנה והנה. וירף ידם ולא מצאו מענה, ויחרו מן המועד אשר יעדה.